okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Podcast nie tylko dla orłów prezentuje program historyczny pod tytułem Sprawa honoru. Część pierwsza. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. szargowali dwunastkami, równym krokiem przez podziurawiony lejami po bombach Londyn. Na honorowym miejscu na czele prawie 15-kilometrowej kolumny szli Amerykanie, a za nimi w iście kalejdoskopowej paradzie mundurów, sztandarów i wojskowej muzyki Czesi i Norwegowie, Chińczycy i Holendrzy, Francuzi i Irańczycy, Belgowie i Australijczycy, Kanadyjczycy i południowoafrykańczycy. Byli też Sikhowie w turbanach, wysoko podnoszący nogi greccy gwardziści Ewzoni w butach z pomponami i w białych plisowanych spódniczkach. Arabowie w fezach i kefiach, grenadierzy z Luksemburga i artylerzyści z Brazylii. A na końcu, wśród aplauzu rozradowanego, wymachującego flagami narodowymi tłumu, kroczyło co najmniej 10 tysięcy kobiet i mężczyzn z sił zbrojnych i służb cywilnych jego wysokości Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii. Przy trasie parady stał tamtego dnia wysoki, szczupły blondyn o trudnym do wymówienia dla Anglików nazwisku. Kiedy Witold Urbanowicz przyglądał się przelatującemu myśliwcowi, napłynęła fala wspomnień. A jednak mimo swych wojennych zasług żaden z pilotów dywizjonu 303 nie wziął udziału w uroczystym przelocie. Żaden nie maszerował na defiladzie, ponieważ byli Polakami, sojusznikami walczącymi pod angielskim dowództwem, rząd Wielkiej Brytanii w obawie przed urażeniem Józefa Stalina rozmyślnie i wyraźnie zabronił im udziału w obchodach. Tamtego uroczystego dnia Polscy bohaterowie wojenni tacy jak Urbanowicz i jego koledzy z dywizjonu 303, niegdyś nazywani bożyszczami Anglii, musieli stać na londyńskim chodniku w roli widzów. Młody polski pilot, który patrzył w milczeniu na przesuwającą się defiladę, odwrócił się, chcąc odejść. Stojąca obok staruszka spojrzała na niego zdziwiona. Dlaczego pan płacze, młody człowieku? Verwirklichung der realen Notwendigkeiten der geschichtlichen Lage Volkes und Reiches. Daher wird die Gerechtigkeitsübung We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German Naval Agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. To był głos Nevina Chamberlaina. premiera Wielkiej Brytanii w roku 1938, który właśnie w tym roku, we wrześniu, wracając ze spotkania z Hitlerem i z Mussolinim, wysiadając z samolotu, popełnił te słowa. Powiedział też, że Europa będzie miała pokój. Nie będzie miała wojny. Wysiadając z samolotu, machał kartką, na której były podpisy i Hitlera, i Mussoliniego, że wojny nie będzie, że Europa będzie miała wieczny pokój. Jakże płonne były to zapewnienia, jak to z czasem się okazało, i Hitlera, i Mussoliniego. Jakże, jakże głupią i naiwną politykę wówczas prowadziła Wielka Brytania. Nevin Chamberlain zabiegał o przyjaźń Hitlera. Lubował się nawet w jego polityce. Ale to wszystko była gra. To wszystko były złudzenia. I dzisiejszy podcast, w zasadzie dwa odcinki będą o tym. Pierwszy odcinek o złudzeniach, o tym, że zostaliśmy zdradzeni. Zostaliśmy zdradzeni 3 września przez Wielką Francję, która padła prawie tak samo szybko jak Polska. Mała, zapomniana, niechciana. I zostaliśmy zdradzeni przez Wielką Brytanię, która miało nas gdzieś. I tak jak słyszeliście, historia zatoczyła koło. Zostaliśmy zdradzeni 3 września i zostaliśmy zdradzeni na końcu wojny przez naszych pięknych, kochanych sojuszników. Polskie Radio Warszawa. Na gościnnych falach stacji Radio w Algierze. samoloty, na ich zrzuty, na ich pomoc, na ich wojsko na początku września i czekaliśmy na ich, na nasze samoloty, na naszych żołnierzy, na nasze przemarsze wtedy, w defiladzie zwycięstwa w 1946 roku. I o tym będą dzisiejsze odcinki. W zasadzie pierwszy, który będzie takim montażem który będzie wprowadzeniem do drugiego odcinka, który, który jest dla mnie ważny, który jest dla mnie takim przeżyciem zupełnie, zupełnie innym, które doznałem w zeszłym roku. Zatem zapraszam Was i do boju, do boju, do boju. Ale cóż, jak walczyć, skoro wciąż jesteśmy straceni? I am speaking to you in the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland, whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals, it's ridiculous. It's not justified. wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Those assembled arise and stand to re- greet the arrival of the German Führer. The applause greets the Führer who has just arrived in the Paul Opera House to address the Reichstag, which has been called an extraordinary session. We are expecting that Prime Minister Goering, in a very few moments, will open formally the session in the Reichstag. Frankreich war und ist Danzig was and is a German city. Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlich dem deutschen Volk. All these regions have only Germany to thank for their cultural development. In Poland diesen östlichen Gebieten diese Barbarei herrschen. Wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. We interrupt this broadcast of Adolf Hitler's speech just momentarily to report a dispatch from Paris which says that Premier Delage of France has now called the French Council of Ministers for an emergency meeting which is to take place just 10 minutes from now at 5:30 a.m. Eastern Daylight Time. Ich habe mich daher nun entschlossen. Es war nur eine Frage. Once again, we interrupt very briefly this talk by Chancellor Hitler to announce that in London, Parliament has been summoned to meet at 6 p.m. in London, which is 1 p.m. Eastern Daylight Time today. Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Poland, for the first time this evening, has shot at regular soldiers upon our territory. wird Bombe mit Bombe vergolten. From now on, bomb will be met by bomb. Miasta Stołecznego, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za opóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radiu. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, Przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Niech każdy robi to, co w tej chwili jest potrzebne. Bez filozofii, bez rozmyślań, bez indywidualistyki. Karność, dyscyplina, oto droga do zwycięstwa. I wierzę, że zwyciężymy, bo dla nas zwycięstwo, a hańba i pochybel Niemcom. Więc obywatele, Do pracy, do pracy codziennej, spokojnej, wytrwałej. Zwycięstwo jest nasze. September 1939 the crossed into our territory. German Air Force and regular army unexpectedly invaded Polish territory without a declaration of hostilities. In the early morning, the German airplanes attacked a number of towns all over Poland. The German airmen have bombed Augustus, Nowy Gór, Ostrów Mazowiecki, Brodnica, Czew, Zambów, Radomsko, Toruń, Kutno, Tunel, Kraków, Krosno, Sebija, Od pierwszych godzin wojny eskadry Luftwaffe chciały, chciały śmierć i zniszczenie. Raport południa. Jest to czwarta wojna widzę. Trzy wojny, jedną z rewolucji z na Maskę Łatwą. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Wspomina ona te straszne obrazy. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, lecz wypracowała ludzkość, całej wiedzy technicznej, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkowywać swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie. Minął pierwszy miesiąc wojny. Polacy bronili się dzielnie. Polacy bronili się wszędzie, ale to nie wystarczało. Ostatnie grupki Polaków uległy Niemcom. Nie było obiecanych samolotów, nie było obiecanych posiłków, nie było obiecanej pomocy od Anglików i Francuzów. Oni, Francuzi, siedzieli schowani za linią Marinota i niespieszno im było do wojny. Anglicy między za daleko. I po klęsce Polski nastał czas tak zwanej Funny War, czyli prawie do wiosny 40 roku nic się nie działo. Niemcy robili co mieli zrobić, Ruscy 17 września zrobili co mieli zrobić, ale pomocy nie było. Honor Polaków był jednak uratowany, bo o honorze dzisiaj, bo o tym, że walczyliśmy dzielnie, bo o tym, że byliśmy sami. I choć wciąż Polacy mieli nadzieję, że Anglia słucha, że Anglia pomoże, że Anglia przybędzie na pomoc, złudne były nasz, na, nadzieje, złudne były nadzieje, złudne były marzenia. Byliśmy sami, tylko sami. I choć byliśmy Polakami, to nie było już wtedy Polski. Anglia słyszy nas i nie opuści. ja zginął. I zginęło wielu. Walkę trzeba prowadzić aż do końca. The British Empire and the French Republic have been at war with Nazi Germany for a month tonight. We have not yet come at all to the severity of fighting which is to be expected. But three important things have happened. First, Poland has been again overrun by two of the great powers which held her in bondage for 150 years, but were unable to quench the spirit of the Polish nation. The heroic defense of Warsaw shows that the soul of Poland is indestructible and that she will rise again like a rock which may for a spell be submerged by a tidal wave but which remains a rock. What is the second event of this first month? It is, of course, the assertion of the power of Russia. Russia has pursued a cold policy of self-interest. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Ludzkie niezłomne serce bije nadzieją zwycięstwa. Wytrwajcie, a zwyciężycie. I honor polski, honor polski zachować nieskalany. Guckt auf einer Linie Brett, Lemberg und Nordland Und in diesem Augenblick marschieren gerade seit gestern Nachmittag endlose Kolonnen der zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raum von Kutno als Gefangene ab. Today there are thousands of columns proceeding along the border which our troops have reached by Kutno, by Lemberg, and by Brest-Litovsk. And these troops are now retreating from the, air, from the regions from which they have been captured. 50.000. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl jetzt ist, aber nur das eine weiß ich, von dieser polnischen Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen strecken oder zerschlagen werden. I do not know how many captives have been made, but I do know one thing, and that is that in a very few days, those remaining in Poland in the army will capitulate, will lay down their weapons, and will also be taken captive. Staat von 36 Einwohnern. und diese militärische Stärke in vier Wochen rechtlos vernichtet wird, und wenn in dieser ganzen Zeit für den Sieger nicht ein einziger Rückschlag eintritt, dann kann man darin nicht die Gnade eines besonderen Glücks sehen, sondern den Nachweis höchster Ausbildung, bester Führung und todesmutigster Tapferkeit. He has just said that when we succeeded in conquering a state of 36 million inhabitants in one month without any defeat, then that is not only luck, but our wonderful accomplishment in the field of military campaigns. <laughs> знаю, не уверен. Хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что на бумаге, конечно, они могут закрыть любое государство. Но если говорить серьезно, то все от них не зависит. Но, кажется, все от меня не зависит. захватчика, снов династий оккупантов. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа! niezliczonych zbrodni dopełnionych iście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków potędę i władzę dla was, dla nas i dla całej ludzkości. pułkownik ma 16 Niemców na sumieniu. Tak, uzbierało się. Zacząłem tę kolekcję jeszcze we wrześniu w Polsce. A potem Francja i Battle of Britain. Tak, ciężko wtedy bywało. Na pierwszy mój lot bojowy w Wielkiej Brytanii startowaliśmy w ośmiu. Tam na górze był taki tłum i kotłowanina, że aż trudno było się zorientować, co się dzieje. Dostałem wtedy swego pierwszego hańkla 111. No i rozpoczął pan bukownik piękną serię zwycięstw. Tak, ale nie zawsze bywałem górą. Jak to? Zestrzelili pana? Tak, dwa razy nawet. Jak to było? No, pierwszy raz wracałem z nad kanału w 40 roku. Niemiec wracał z nad Londynu prawdopodobnie. Obaj lecieliśmy nisko, na jakieś może 70 metrów. Przygotowałem się do strzału, ale on mnie dostał pierwszy, woliwem. Wylądowałem szczęśliwie w ogródku. Kwiatki zmasakrowałem, ale nic mi się nie stało wtedy. Przespałem się około 4 godzin i po południu znów poleciałem. A za drugim razem? To było na dobre, o ile pamiętam. Także w 40 roku. Zastrzeliłem wtedy Messerschmitta 109 i szedłem w dół w picy, żeby go sprawdzić. Nie zauważyłem jednak, że miałam na ogonie drugiego Messerschmitta. Mój zbiornik z benzyną wybuchnął i właściwie nie bardzo wiem, co się potem stało. Jak wyskoczyłem. Oprzytomiałem jakieś 100 metrów nad ziemią. Audycja Rady Ministrów i naczelny wódz generał Władysław Sikorski nie żyje. Ginął na posterunku podczas przelotu z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii. czwarte Boże Narodzenie tej wojny spędzamy na naszych stacjach bojowych. Nie mamy bowiem czasu na obchody świąteczne. Czeka nas jeszcze ogromne zadanie. Przyłączamy się do życzeń dla milionów naszych braci walczących w Polsce i w całej Europie. Każdy z nas stara się swoją cząstkę dołożyć. Wiecie zapewne, że my, polscy lotnicy, zestrzeliliśmy już blisko 500 samolotów niemieckich. Wy w Polsce nie możecie na głos opowiadać o wynikach waszej walki, ale my wiemy o nich dobrze. Dzisiaj, w tę noc Bożego Narodzenia, zasyłamy Wam słowa nadziei, bo zbliża się dzień, gdy znów się spotkamy w wolnej Polsce. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 półkułanu wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Była ona przygotowana jeszcze przed kilku dniami. Gdy koło południa odwiedził mnie dowódca ósmej armii, zapytałem, czy chciałby, aby obok polskiej flagi wywiesić flagę brytyjską. Był bardzo rad tej propozycji. where it raised from the crowd. He stands now in the floodlight and he's giving the victory sign for all his might from the floodlit mountain. This is your victory. Victory of the cause of freedom in every land. W imieniu rządu jedności narodowej witam Państwa. Życzę Wam, ażebyście byli sumieniem narodu, starając zasadnicze wytyczne postępowania naszego na dziś i na jutro. Im czasy są cięższe, tem większą jest nasza wspólna odpowiedzialność. Dlaczego pan płacze, młody człowieku? Dlaczego pan płacze? Dlaczego pan płacze? Dlaczego pan płacze? Dlaczego pan płacze?